Պարսկաստանում ծավալվող գործողությունների առանձնահատկությունները թելադրում էին, որ դումանն իրեն դրսևորի համաձայն այդ առանձնահատկությունների։ Այս շրջանում Ղարաբաբան Երևան է գալիս երկու այլ հատկանիշներով՝ քաղաքական հոտառությամբ եւ ծայրահեղ համստությամբ։ Նա հրավիրված էր միջազգային կրվող ուժերի ընդհանուր հրամանատարությունը վերցնելու։ Սակայն նա որոշ փապկանկատությամբ եւ համեստությամբ հրամանատարի անունը թողնում է մինչեւ իր գալը գործող Պարսիկ խմբապետի վրա, թեև ինքն է կրվի ծրագիրը մշակում, նրանց գործադրության վրա հսկում եւ կռիվները ղեկավարում։ Դումանն ի սկզբանե համոզված էր, որ Պարսկաստանում համանadrական ուժերի տիրապետությունը երկար շարունակվել չէր կարող։ Շատ շուտով իրականանում է նրա կանխատեսումը։ Միապետական ուժերին աջակցելու եւ հեղափոխական ուժերին վերջնականապես տապալելու դիտավորությամբ ցարական կառավարությունը երկրորդ անգամ 1911 թվականին ռուսական զորագնդերը մտցնում է Պարսկաստան եւ պաշարում Թավրիզը։ Ռուսական զորքերին հեղափոխական կառավարության դեմ հանդես գալու համար պատրվակ էր հարկավոր, որն էլ շուտով ներկայանում է։ Ամիր Հեշմատի գլխավորած թուրք համանդրական ուժերի եւ ռուս զինվորների միջև ցակած բախումները, որն ի դեպ դիտավորյալ կազմակերպվել է միապետականների կողմից, պատրվակ են դառնում, որպեսզի նրանք օգտվեն ռուսական զորքերի կողմից վերսկսած ռազմական գործողություններից, համախմբվեն եւ վերստին հարձակվեն Թավրիզի վրա։ ռուսական զորքերի մուտքը կտրուկ կերպով փոխում է կացությունը ադրբատականում։ Ռուս հրամանատարությունը համանadrական կարգերը տապալելու եւ միապետությունը վերականգնելու նպատակով վերջնագիր է ներկայացնում կառավարությանը եւ առանց պատասխան ստանալու զորքերը շարժում Թեհրան եւ Թավրիզ։ Ադրբատականի մայրաքաղաք Թավրիզում կենտրոնացված բազմաթիվ ազգությունների պատկանող հեղափոխական խմբավորումների միջև ծայր են առնում անհամաձայնությունների եւ դժգոհությունների տրամադրություններ։ Սահմանադրական իրավակարգը պահպանելու շահերը պահանջում էին եղած ուժերի գործողության կատարյալ ներդաշնակություն, միասնություն եւ կուր կազմակերպվածություն։ Դումանը մշակում է հակարակորթի դեմ պայքարը շարունակելու ռազմական ծրագիր եւ այն ներկայացնում Պարսիկ եւ այլ ազգության պատկանող հեղափոխական ուժերի ղեկավարներին։ Ըստ դրա, Թավրիզը պահպանելու միակ միջոցը քաղաքում գտնվող բոլոր ուժերի համատեղ եւ վճռական հարձակողական գործողությունների իրագործումն էր։ Անդրադառնալով այդ օրերին Թավրիզում տիրող կացության բնութագրմանը, տեղի հայկական կենտրոնական վարժարանի տեսուչ Դումանի Վաղիմի ընկեր Հովնան Դավթյանը գրում է, մեջբերում է. Դրությունը բավականին բարտացել է ռուսական ուլտիմատումի հետևանքով առաջ եկած դրամատրությունների կապակցությամբ։ Ժողովուրդը հուզված ու գրգռված է եւ պատրաստվում է դիմադրելու։ Անսպասելի էր այս փոփոխությունը։ Ռեակցիայի դեմ Թավրիզը ոչինչ չարեց, անտարբեր մնաց եւ մինչեւ իսկ Նիկոլ Դումանի կողմից ծրագրած մի քանի հարձակումներ ջուրը գցեց։ Ես համոզված եմ, որ այս ժողովուրդը ներկայումս այլևս անընդունակ է մեծ ժեստերի եւ մեծ զոհաբերության, բայց այսքան անտարբեր է եւ մեռած ռեակցիայի դեմ գրվելիս։ Մեջբերման ավարտը Իր բազմամյա հեղափոխական ու մարտավարական գործունեությամբ Պարսիկ ժողովրդին քաջատեղյակ Դավթյանը հաստատում է իր համադասարանցի գործընկերոջ Դումանի տեսակետը ասված դերևս 1907 թվականին մեջբերում եմ հեղափոխությունը կվիժե որովհետև ժողովուրդն անպատրաստ է մեջբերման ավարտը Ադրբեջանի հեղափոխության ժամանակավոր կառավարությունն ապրում էր իր վերջին օրերը Կորապես հավատացած լինելով ռուսական եւ միապետական ուժերի դեմ պայքարի անմտության գործում դումանը խստորեն պատվիրում էր հայ զինվորներին երբեք նախահարձակ չլինել, չհետապնդել նահանջող հակառակորդին, քանի որ միապետականները ռուսական զորքերի աջակցությամբ հաղթահարելու դեպքում կարող էին դաժանորեն վրեժ խնդիր լինել հայերից։ Նա զինվորներին հիշեցնում էր Արդաբիլում կատարված դեպքը, երբ 300 ռուս զինվորներ մորթոտվեցին թուրք հեղափոխականների ձեռքով։ Ռուսական եւ միապետական միացյալ զորագնդերը պատրաստվում էին վճռական հարձակման։ Թավրիզի Պարսկա-թուրքական հեղափոխականների պարագլուխ Ամիր Հեշմաթը որոշում է դիմել ծայրահեղ քայլի եւ Դումանին առաջարկում է համատեղ հարձակվել ռուսական զորաբանակի վրա։ Պաճառաբանելով, որ նման անիմաստ հարձակումը կարող է կոտորածների տեղիք տալ, Դումանը մերժում է Ամիր Հեշմաթի առաջարկությունը եւ նրան խորհուրդ է տալիս չդիմել նման քայլի։ Անտեսելով տվյալ պարագայի միակ խելամիտ խորհուրդը համանդրական բանակի ջոկատները հարձակվում են ռուսական եւ միապետական զորքերի վրա եւ գլխովին ջախջախվում։ Իսկ այդ ընթացքում հայկական զորախմբերը կատարելով Դումանի միանգամայն խելամիտ հիմնավորած կարգադրությունը չեն մասնակցում հարձակմանը։ Հայ զինվորները չբավարարվելով դեպքերի пассив ականատեսի պարտականությունից դժգոհում են Դումանի նման որոշումից եւ պահանջում իրենց ուղարկել ճակատ հեղափոխական մյուս մարտախմբերի հետ մասնակցելու մարտերին։ Այս հանգամանքը Դումանին մղում է դիմելու համարձակ քայլի։ Նա հրամայում է հայ զինվորներին սպառազեն հավաքվել կռիվների վայրից հեռու գտնվող քաղաքի թաղամասերից մեկում իբր թե գիշերը ռուսական զորքերի կողմից սպասվող հարձակումը դիմագրավելու։ Հավաքելով հայ զինվորներին դումանը ջոկատի գլուխն անցած շրջանցում է ռուսական առաջապահ զորագնդերը, դուրս է գալիս համեմատաբար ապահով վայր եւ նոր միայն իր որոշումից դժգոհ մարտիկներին բացատրում գաղտնիքը։ Հեշմատը հազիվ 3 օր դիմանա։ Հետո ռուսները քաղաք կմտնեն եւ կկոտորեն դիմադրողներին։ Մեր չմասնակցելով հայ բնակչությունը կփրկվի։ Տվյալ իրավիճակում կարևորը նրա համար հայ զինվորների եւ քաղաքի հայ բնակչության ֆիզիկական գոյության ապահովությունն էր։ Եվ իրոք չանցած 3 օր Ամիր Հեշմատի զորաբանակը գլխովին ջախջախվում է։ Ռուսական զորքերը մտնելով քաղաք, բացառությամբ հայերի գոտորում են մեծ թող թուրքերի եւ պարսիկների։ Դումանը կատաղության ողջ զայրույթը թափում է պատերազմին դաշտից հազիվ հազ ճողոպրած հեշմաթի գլխին։ Տեսար, ասում է նա, երեք օր հազիվ դիմացար, մինչդեռ պատճառ դարձար գոտորացին։ Հեղափոխական զորամասերի ջախջախումից հետո հայ զինվորների մնալը Պարսկաստանում այլևս անիմաստ էր։ Նիկոլ Դումանը որոշում է թողնել Թավրիզի շրջանը եւ մարտական խմբերը անցկացնել երկիր, որի մասին հայտնում է Թեհրան եւ ստանում գլխավոր հրամանատարի Եփրեմ Խանի համաձայնությունը։ Կատարվեց այն, ինչ տարիներ առաջ կանխատեսել էր Դումանը։ Մեջբերում եմ Պարսկական հեղափոխությունը կվիժե, որևէտև ժողովուրդն անպատրաստ է, իսկ հարևան մեծ պետությունը Ռուսաստանը դեմ է համանդրական կարգերին եւ անշուշտ զենքի ուժով կմիջամտե հոգուտ միապետության մեջբերման ավարտը։ Խմբերը Թուրքիա անցկացնելու նպատակով թուրք-բարսկական սահմանագլխին Դումանը բանակցում է թուրքական կառավարության ներկայացիչների, իսկ ապա հերրախոսով Վանի իշխանությունների հետ եւ ստանալով նրանց համաձայնությունը 1911 թվականի վերջերին Սալմաստի վրայով անցնում է Վան։ Բարսկական հեղափոխությունը տապալվել էր Եվ դումանն իրեն մխիթարում էր միայն այն իրողությամբ, որ հաջողվեց Թավրիզի հայ զինական ուժերը ապահով դուրս բերել մարտերի հնոցից։ Պարսկական դեպքերով հետաքրքրվողների այն հարցին, թե ինչպես ընթացան կռիվները, ինչքան զոհեր եղան, դումանը միայն հետևյալ պատասխաններ տալիս. ինչպես տարա, այնպես էլ հետ բերի տղաներին ողջ եւ առողջ։ Վանում մեծ ուրախությամբ են ընդունում հրճակավոր հայդուկապետին։ Այդ օրերին նրա հետ ունեցած հանդիպումներից իր տպավորությունների մասին տեղի հեղափոխական գործիչներից Արմենակ Փոխարյանը պատմում է. «Ես բախտ ունեցա հանդիպել նրան իշխանի տանը։ Այո, դումանն էր, ճիշտ այնպես համապատասխան այն հեքիաթային դումանին, որին ես պատկերացրել էի ինձ համար իմ հիացողի մտքում»։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության այդ անձուկական ռազմիկին ես հավասարեցրել էի Նապոլեոնի սպայական զարդ նեին իր անվեհեր ու խիզախ բնավորությամբ։ Այնուհետև Փոխարյանը խոստովանում է, որ ինքը խիստ ճշված էր զգացել Դումանի հարևանությունից, ամաչել էր խոսել նրա ներկայությամբ։ Նրա բոլոր փորձերը լսել Դումանից իր գործերի պատմությունից գոնե մի փոքրիկ դրվակ ապարտյուն են անցել։ Նա լռել էր իր կատարածների հիշատակելուց։ Փոխարենը մեծ ջերմությամբ պատմել է ուրիշների գործերի մասին։ Վերջը շարունակում է Փոխարյանը։ Ես հաջախակի հանդիպեցի Դումանին, քանի դեռ նա վանում էր իբրև հյուր։ Ես ուզում էի հենց իրենից լսել իր պատմությունները, գոնե մի դրվագը, բայց այդ մարդը խոսում էր միայն ուրիշների մասին, ստվերի մեջ թողնելով ինքս ինքը։ Դու լռում ես, այո, բայց քո փոխարեն քյուրտերն են խոսում։ Քո քաջագործություններով հիացող քյուրտերը մինչև այսօր երգում են զարզանդը քո անվրեպ գնդագիտ եւ ուժն ու կտրիճությունն անխոցելի անձիկ, որը իր անվեհերության հմայքով իր վրա տեղացող շիկացած գնդակներ էր սանձում։ Թավրիզի անկումից հետո Եփրեմի գլխավորած Թեհրանի համանդրական բանակը դերևս շարունակում էր հաղթական մարտերը ընդդեմ միապետական կողմնակիցների ուժերի։ Ճակատամարտերից մեկում 1912 թվականի ապրիլին զոհվում է իրանական հեղափոխության ամբարտելի զորահրամանատար Եփրեմը։ Հերոսաբար նահատակված հրամանատարին փոխարինում է Քերին, որը ոչ այդ գլխավոր հրամանատարի տեղակալն էր։ Դումանը վճռում է առայժմ մնալ բանում եւ տեղի հայ ազատագրական պայքարի գործիչների, մասնավորապես Արամ Մանուկյանի եւ Իշխանի հետ ձեռնամուխ լինում վասպուրականի հայության մարտական ուժերի կազմակերպմանը։ Երի թուրքերի հրճակած սահմանադրությունը թևավորել էր բազմաթիվ հայ գործիչների, որոնք հրապուրվելով թուրքական ազատաբեր, այսպես ասած բարթասիրական օրենքներով հերացել էին հայ ազատագրական պայքարի ավանդույթներից դումանը շատ լավ ըմբռնում էր երի թուրքերի համանadrության իսկական էությունը եւ երբեք չտարվեց այն անհիմն մտայնությամբ, որ հայության ֆիզիկական գոյությանը սпарնացող վտանգը Համիդյան դաժան բռնակալության տապալումով վերացել է։ Ընթակարակը նա գտնում էր, որ Թուրքիայում հայ ժողովրդին սպառնում էր նոր, թերևս ավելի ծանր փորձություններ, եւ կոչ էր անում երբեք չզինաթափվել եւ պատրաստվել դիմագրավելու վատթարագույնին։ Միջբերում եմ Ինքնապաշտպանության բանակը պետք է ծայրահեղորեն զգուշ լինի զինադադարի կամ զինաթափման հորդորանքների հանդեպ, որպեսի չկրկնվի անցյալի ողբերգական սխալները։ Չպետք է զինաթափ լինել պլատոնական խոստումների արչև, մինչև կառավարությունը լուրջ հաստատուն երաշխիք չտա, մինչև խաղաղությունը չվերականգնվի, զինաթափության խնդիր չպիտի զբաղեցնի մարմիններին։ Մեջբերման ավարտը Վանում գտնվելու օրերին Դումանը գործնական հանդիպումներ է ունեցել այստեղ գործող տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների, մշակույթի եւ հասարակական գործիչների հետ, իսկ երբեմն էլ մասնակցել է խորհրդաժողովների։ Նրան առանձնապես վրթովել է այն հանգամանքը, որ ոչ միայն հասարակական, այլ նաև կուսակցական գործիչներից շատերը որոշակիորեն թևավորվելով եւ турք տալով համանadrությամբ հրճակված օրենքներին ու ազատությանը գործրել էին զգոնությունը։ Ժամանակաշրջանի յուրահատկություններն ըմբռնելու կարողությունը եւ հավատով էին տողորվել ապագայի հանդեպ։ Արամայիսը դումանին նվիրված իր հուշերում պատմում է Վանում կայացած մի ժողովի մասին, որին տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացիչների, հասարակական եւ մշակութային գործիչների ընկերակցությամբ մասնակցել է նաեւ դումանը։ Ժողովում երկար ու բարակ քննարկել են նաեւ հայության կենսական խնդիրների հետ բնավ կապ չունեցող հարցեր։ Իսկ երբ հերթը հասնում է հողային հարցի քննարկմանը, նա այլևս անկարող լինելով տանել անօգուտ վեճերի ձնձրույթը, զայրացած հեռանում է ժողովից։ Այդ դեպքի հաջորդ օրը, երբ Արամայիսը փորձում է նրանից բարձել հեռանալու պատճառը, Նիկոլը բարկացածի պես նայեց ինձ, ապա լայն շարժումներով մատը օդի մեջ ծանր թափտալով ասաց քուրդն ու տաջիկը հողային հարցը հրացանով են լուծում։ Եվ քանի որ գեղեցիկ բարերը ոչինչ են գնդակի առաջ, ապա ես միայն հրացանը կքարոզեմ։ Համոզված լինելով, որ ներկա պայմաններով միայն դրանով կլուծվի հողային հարցը տաջկա Հայաստանում։ Մնացածը շատախոսություն է եւ փախուստ գործից։ Խորապես ըմբռնելով ժամանակաշրջանի յուրահատկություններն ու հայության կենսական խնդիրները, Դումանը հաստատակամ էր իր դավանած սկզբունքներում, իսկ նրա գլխավոր դավանանքը եղել եւ մնում էր զենք եւ ինքնապաշտպանություն։ 1908 թվականին թուրքական համանadrության ընդունումից հետո Վանի գազམ་ակերպությունը դարձյալ հետևողականորեն կանգնելով ինքնապաշտպանության դիրքերում կարողացավ հաջողությամբ ղեկավարել տեղի հայության գոյապայքարը։ Դոմանին բախտ չէր վիճակվել երկար ժամանակ մնալ Վանում։ Ցարական կառավարությունը զգուշանալով Պարսկաստանի հարևանությամբ նշանավոր հայդուկապետի ներկայությունից պահանջում է Թուրքիայի իշխանություններից նրան հերացնելու վասպուրականի տարածքից։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի արժեք ուներ դումանը ցարական իշխանության համար։ Վանի նահանգապետի պահանջով նա ճարահատյալ հեռանում է Վանից եւ անցնում Պոլիս։ Դումանը բնավ մտադիր չի եղել հեռանալվանից, բայց ավելորդ բարդությունների եւ անցանկալի բռնությունների տեղիք չտալու նպատակով որոշում է հեռանալվանից։ Մանավանդ, որ պահանջում էին հեռանալ նաեւ Ռոստոմին եւ Սամսոնին։ Հեռանանք այս համանadrական երկրից մեր կամքով, քանի դեռ զորով դուրս չեն արել։ Նրա առողջությունը արդեն անմխիթար վիճակում էր։ Ընկերները մտահոգվելով դումանի օրստորե ցանրացող հիվանդությամբ փորձում էին նրան համոզել մեկնելու Եվրոպա բուժվելու։ Վանի եւ Էրզրումի ընկերները դումանին բուժման ուղարկելու խնդրանքով դիմում են այդ օրերին Պոլսում գտնվող Զավարյանին, կարծելով, որ նա իր հեղինակությամբ կկարողանա կոտրել նրա համառությունը, բայց ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Մինչև 1913 թվականը մնալով Պոլսում եւ Արեմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում Դումանը որոշում է վերադառնալ Կովկաս, չնայած համոզված էր, որ իրենց հարական ոստիկանությունը անպայմանորեն պիտի ձերբակալեր եւ իրոք Թիֆլիսում անցկացրած օրերին նրան անընդհատ հետապնդում են ոստիկանության գործակալները եւ դումանը հիվանդության ցավերից անկարող լինելով համակերպել իր փախստական վիճակին եւ հետապնդումներին ներկայանում է ոստիկանատուն եւ հանձնվում ոստիկաների այսպես ասած արդարությանը ոստիկանությունն անհապաղ ձերբակալում է նրան եւ նետում մետեխի բանդ։ Դումանի ընկերներին հաջողվում է ազատել նրան բանտի շղթաներից եւ բուժման նպատակով ուղարկել Աբուստումանի, Սուխումիի եւ Կիսլովոցկի առողջարանները։ Վրա է հասնում 1914 թվականը, սկսվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Պատերազմի բռնկման հենց առաջին օրերից Կովկասում ծավալվում է հայ կամավորական շարժումը։ Հայոց կամավորական մարտական խմբերը ղեկավարելու համար անհրաժեշտ էին զինվորական բարձր պատրաստություն ունեցող եւ անձնական մեծ հեղինակության ոչտված մարտական ուժեր։ Շատերն էին համոզված, որ Նիկոլ Դումանն էր այն մարտական ուժը, որ պիտի կազմակերպեր հայոց զինական խմբերն ու նրանց առաջնորդեր երկիր։ Իսկ կամավորական խմբերի կազմակերպմանը ձեռնամուխ էին եղել Անդրանիկը, Դրոն, Քերին, Համազասպը եւ շատ ու շատ անվանի մարտիկներ։ Նրանց շարքերում չկար Նիկոլ Դումանը։ Այդ ժամանակ նա գանված էր անկողնուն։ Երկար տարիների տարապալից կյանքը, անհամար կռիվները հյուծել էին հոդացավով, իսկ վերջում թոքախտով տարապող Դումանին։ Հիվանդանոցում նրան խնամում էր Զարուհի Բաբայանը, որի հետ դումանը ծանոթացել էր Բաքվում 90-ական թվականների վերջին։ Տարիներ առաջ Դումանի հետ ծանոթանալու ժամանակ Զարուհին որպես ուսուցչուհի աշխատում էր Բաքվի հայկական դպրոցներից մեկում։ Ծանոթությունից շատ չանցած նրանք ամուսնանում են, սակայն նրանց միությունը շատ կարճատև կյանք է ունենում։ Ազգի ազատագրության պայքարին զինվորագրված դումանը ժամանակ չի ունեցել իրեն նվիրաբերելու ընտանեկան երջանկությանը։ Բաժանվելով, նրանք հետագայում ոչ մի ատելություն չտածելով միմյանց նկատմամբ պահպանել էին հարգալից վերաբերմունքը։ Այժմ Սարուհին խնամում էր ողջ կյանքը կռիվների բովով անցկացրած նախկին ամուսնուն։ Դումանը չի խրախուսել հայ կամավորական շարժումները այն նկատառումով, որ վաղաժամ շարժումը զինված ելույթները կարող էին պատրվակ ծառայել թուրքական կառավարությանը նոր կոտորածներ ու ողբերգություններ սանձազերծելու համար։ Պատերազմը հնարավոր էր ձգձգվել եւ երի թուրքերը օգտագործելով ընձեռված պատրվակը կարող էին ավելի շուտ իրականացնել հայության գոտորածներն ու բռնի տեղահանումները, քան թե կամավորական խմբերը կհասցնեին ռուսական զորքերի հետ ազատագրել արևմտյան Հայաստանը։ Հիվանդանոցում ստանալով դրոյի ուղարկած հուսադրող հերագիրը Մի հուսահատվիր, քո հասցուցած զենքի ուժերդ պատրաստ են քո հրամանի տակ կրվի դաշտ դուրս գալու համար։ Դումանը իր խնամապահների միջոցով ուղարկում է հետևյալ պատասխան հերագիրը. Մեծ կրիմը կսկսվի, ուր փոքր ժողովուրդներն ավաղ ըսելիք չունին, եւ ես կցավին, որ աճապարեին մերոնք մեծերու կրվին միջամտելու համար Հայության ճակատագիրը մեծապես դառնացնում էր նրան, իսկ հայ կամավորական շարժումն արդեն իրողություն էր։ Հարազատ ժողովրդի բախտորոշ ժամանակամիջոցում հայ-թուրքական կռիվների հսկայական փորձ ու հեղինակություն ունեցող նշանավոր հայդուկապետը թեկուզ եւ հիվանդ վիճակում չէր կարող ծավալող դեպքերի пассив հանդիսատեսը լինել։ Գիտակցելով իր անօգտակար անկարող վիճակը, Դումանը ատրճանակի գրակոցով ինքնասպան է լինում։ Հիվանդանոցին մեջ ցավով նշում է դրոն։ Իր աչքերը կփակեր հայ հայդուկներու ամենեն զմայլելին, որոնց կատարածները կարելի չէ ըմբռնել։ Ու եթե դումանը, նշում է Եղիշե Իշխանյանը, կենթանի մնար մինչև Հայաստանի անկախ դառնալը, հանրապետության տարիներին տեղի չէին ունենա շատ անցանկալի դեպքեր ու երևույթներ։ Հանրապետության ժամանակ միշտ զգացվել է ուժեղ զսպող ձերքի պակասը։ Դումանը վաղաժամ մեռավ, եւ հայ ժողովուրդը ունեցավ իր անչափ մեծ կորուստը տեղի ունեցող պատմական դեպքերի հենց սկզբին։ Իսկանդրանիկը խորապես վշտանալով նրա անժամանակ մահվամբ, ի հիշատակ մեծանուն ռազմիկի ասում է, մեջբերում է. Այսօր, երբ գործի մարդու կարիք կա, Նիկոլն այլևս չկա։ Նա էլ գնաց, գնաց ավելացավ իր նահատակ ընկերների շարքերին։ Այսօր հերթը մեզ է հասել, թող օրտված լինի Նիկոլի ընտրած ճանապարհը։ Պաշտելի ընկեր, խոնարհվում եմ քո թարմ շիրիմի առաջ, որպես սրտապնդում այն սուրբ ավանդի, որ թողել ես մեզ։ Մեջբերման ավարտը։ Հրճակավոր հերոսիաճունը Բաքվից տեղափոխում են Թիֆլիս եւ ամփոփում Խոջիվանքի գերեզմանոցում հայոց ազատագրական պայքարի մեծ երախտավոր Սիմոն Զավարյանի կողքին։